itxu eman E, e, e, Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu eman Tsumandokan Charles Bidegen Mendebaleko aizetaz aiko zaiku Gerardo Mungia pintxe nafartaekin aiko gia Euskal Herriko istoia baten aipatzen beak bizitutakua kolaboratzaile berri den Jusef Karikaber atxotitzekin jinen zaiku eta urrentzeko eniaute txamendikin egunin, egin gunin bezala Daniel Landarten kantagintzalat sartuko gia Radio Manoka. Hasgitin. Egun olio erulia, be eta obra. Janhai industrialen unguian agertzen dien ustegabek, haien gibeleko sukaltia aminibat agertzen deikie. Azkena arautzetan edien den fipronmil delakoaren istoia. Butiga hau, Alemaniako kimia ekoizle den BASF enpresak du saltzen. Helbuia, oluer zorri gorria kentzia. Olio industrialen mundian, olio bakotxak lau a heineko pape baten emia baizik ez largatzeko. Hots, alkarretan haien bizidia eta zorriak popilkatzen zaitze. Fipronil zurrusta zumait eta itzinabe. Bestalde, alkarretan gainen izatehunek, hunek oluak erreusten dutu. Gue barriuetan kutzilu-kutzilu sisai baten bilhaduan olio galanta, psikotiko bilhakatzen da erriutegi industrial hoietan. Holakoen jabek, empatiaz balinba, oluer bake goxo baten eskeni nahiz, moskuak musten deitze, holaz estia batabestiaren kontra mokokanai. Pentsatu herzen. zen emu eskazain ondoio ze, oluak ezin zotukatuz dia, ondoioz, osteoporozak janik dia. Bel bandintza katxe hunatxe, ez da ahatzi behar, jinkuak olua fabrikatu diala erruteko, eta errun beharko du, etengabe errun eta errun. Bena ezagutuik da, olua ez dela baitezpada kabalaia gudua iharrausaldi hun baten emaiteko asmoz, hoitala uenez argia piztuik etxekitzen zaio, eta geo tampez itzaltzen sortzi uenez, eta berri zara has. Oluaren eritmo biologikoa trafikatuz, hau galduik bezala da, ez daki habo nuiz den gaia, nuiz den eguna, nuiz den aste hartia, eta aste buia nuiz agertzen zaion. Sistema hunen bidez, normala beno habo errutia kausitzen da hamazortzi hilabete igaiten dutu txestu hortan, geo akabo. Ez da habo errentagarria eta kalitzen da. Urtekal, hoita bedeatzu bat miliu oilo karkasa ekoizten da gisa Parte berziklatzen da, bestiak beste, delako buion kub egiteko, eta ondara kongelatzen da, eta, eta, eta, afrikalatxaltzen da, gue muturfinentako ez da jangari, agia zailegia delakoz, aldiz mediterranea hateko lyraldentzat balio du. Nulaz nurkdaki. Hortzak beno hobe dutielakoz? Ez dakit. Izen bat emanik zaio Afrikala heltzen den oliohuni. Pule morg. Afrikako lyretan ekoizten den oluaren presio erdia balio du eta hanko olio hazliak, prefosta, peka erekalat igorten dutu. Kot, kot, kot, kot, kot olio eta arrautze industrialei boikot. Sartzea hor da, goiz berrin. Euskal Herritik mundu zabalerat, aktualitatea urbiletik segitzeko, gomitak, laguntzaile berezituen arkitasunak, iritziak, sorkuntzak, eta zuen parte hartzea. Goiz berri, Euskal Herratietan, zazpietaik bederatziak arte. Pierre Lech Videgain, qui ceci Qui ceci Qui ceci Bidegainekin beti bezala patzen gira, hitze zitz eta aize solas uduiala mendebaletik egiten zaikun aize batez mintzo reinteke. Bai, behaz, uh, eh, hemen eskola herrian, hemen dezaun, eh, itxasortik egiten dela, Baina kaldeko diendek izaiten aldute beste izenik. Azaren, bizi diren lekutik itxasora joiteko, bada beste herrialde bat, herrialde edo leku edo herri, eta hitzetan haize hori deitzen da ikusetan nunti egiten den, nunti egiten omen den, eta nola tempesta, ebria eta makurrat ekartzen dituen, lotzen da makur hori anro diendeekin. No, anitzetan. Explikazion de text. Ordean, edo uh, erran nahi dut izan uh, eh, uh, aizeari ematen zaiola uh, diende baten izena ikusetan nunti diten den eta ango diendearen izena arzen baitu, hartuko du bestalian hemen ezan ditzen dutean galierua ize edo galierua badakiru, oai hartio galeruak hor zirela esualerian imigratuak bezala pobre eta hori, ez hain ondi ikusiak ere, beraz galeru haize antiditen da galerotik eta ez da haize ona. Beste hori anitzetan baliatzen da, galeru. Nunbait, hor bereziki urdiain eta nafarroan eta arabain juruan, gaztela haize, <laughs> hori, gaztiatik egiten dena. Gero, uh, bestalde, errandabin unti eh, izen bat, jende baten izena edo herrialde baten izena, anitzetan kostaldean detzen da mendeala. Eh? Mendeala da apala, afaletik egiten dena, mendeal detzen da kostalde duzian tasit bizkaian, dipustuan, dorri banen luitzunen eta hori. Eta... Uh, Martatzen du ez, eh, eman ezan uh, eh, uiarzunan erreten dute, kristalek uh, izerdia botatzen dute, laik dute, noiz dinen den. Hori eh? ez da enbata ez bako hori eh? itxasuti Uai, berriz, erzen er bali madut uh, leku baten izena, iparaldean leku anitzetan detzen dute itxas aize. mendehala ere bai, eta itxas aize. Gero, nun bai, Nafarroan Seiburuan pixka bat, basena zerroan pixka bat, nola egiten den ez ibarraren arabera, bain zik trebeska, zehar edo zehar haize detzen dute. Zehar haize, zehar haize. Eta eh, hor, uh, altzain entzun nuen uh, eh, lakarriko bat, bazuen hola estalerretan, eta han elkarruzatzen zuen manes bat. Eta manes eh, baitzen hartzeina eta errazu, erun bada aize eta nola deitzen duzu? Ha, ah, nit zeia haize manesat. Ha, ah, dut ez deitzen. Komprintzen dizuru, manes eh, zeia haize, baduru beste izenit. Habe, ah, ba, eta nola deitzen duzu? Manes haize. Ordan, bizitu ezaguna da, Siberuan erraiten dela, manes haizetit, manes aldetik, ez dela jiten, ez haize, ez jende unit. Beaz, orti egiten baina beste daztela ize, daierua ize eta berdin egiten dute. Eh? Mhm. dut, anitzetan, kajatzen da, kanpoto diendea, ua dela, obendun. Ez? manes izan dabe, nunbait monturin, detu nuen, baiuna ize, <laughs> kabretoa ize, horioa ize, gorbea ize, nuntik, abuzkia ize, ere bai. Eh, nuntik egiten den, eta ango izena. Eta jo bat dira beste tipi batzu, alda ize, ez da izer den, arabera, mm, arabatit egiten da, biztan da, ez araban egiten, eskerra ize, uh, eh, zentaiara esker pentsatzen dut, gainetik niti dituzte eta, nunti egiten den, ez dela iparretik egiten, ez, ez eroaldetik. Beaz, aiz, ere, azpiko aize bena duti, eh, eta jo uesteko, hori kostalian uester egiten dute. Eh. Eh, ez dute bestet. Hori da, ene deienik entzun duguna, aize beltza ere badan, moit, peko aize ere bai, pixka bat, baina deienetan behaz, egun batez aipatu dugu zorron biloa eta amagumet, baina aize honet dituen izendapen deienak, ez dira sobera, nola egen behar da, positiboak, eh? beti, eh, atletak zen duen uh, malurra edo maturra, e, duen eustez eh, oinarri izen, izendapena emateko. Mhm. Nik entzun diat eta zea e, eh, manes derako horren zea, e, bat, zetekat zientifikoa den edo ez, manesek balukila herrua litzatekila ez e, manes eta basen afartari zena, baizik eta manus. Hori ah, hori istatite, hori istutxo bera sinasten, zen, manus, bai, Ella da, buame eta dito eta rehizterea launtza baina dertatzen dena, eh, ez da, justan not, fen, espitatzen da, latinez joan bada, eta jende duziet, esualdun dienet, iparaldekoek, eh? joanetit, eh, pasatu dira, manez, manez, eh, joanez, ez, eta johane, kasit, suetarrez bezala, egon dela latinez bezala, latinari urbil. Hor bada diferentzi bat, izenetan, nik ala uste dut. Ez duten zen beste zerbait uh, izaiten altzera, nola manus, eh? Gertatzen dena, komprentzen da, semantikaren aletik, eh, manusen kontra mintzatzea, bana, urrunda manus eta manes alere, eh? Statit. Eta haizi eta arraziteko, nik eh, eta hola, aroaren emaitia ekin, eh, zela van duest hoi, behin eranean, haize beltza, eta dei bat, eh, laganeik, eranez, ez, ez, ez, eh, hoi zei haraizia, van duest duk, eta ipar mendebala, eta peko haidia, ipara. Bai, bai, bai, bai jo, gertatzen da, hemen peko haizia niko, zerbait da, eta, urgunaru beste zerbait, eh? Hori, hori da, hori dertatzen dena botanikoan ere bai, eh? bat ematen diot lili bati, do landare bati, basa landare bati, uste gut eta hua den, eta urgunu beste zerbait da. Aiziarekin ere bai. Zerren isaz, Europan, eskuntza duzietan, beti hola da. Direzionia, eh, ipar eta hori, bana lekuan hitzetan, eh, ipar eta ero bada, bana west eta est, edo izberria da, edo ez, edo bi dira, bada orian, ponan, fer, edo geografia, bez, nunti edo etnikoaren, nun, nunko diendea, edo pe, pean, aintzinean, gilean, ba, beti horren arabera. Eta jo, beste hon batez zituzi duguna, Ginko, Debru, Mahomet, hola jende on edo txar, horren arabera ere bai eta horretin eh, eh, egiten uh, uh, alda egun bat izen, eh? eta badaude. Kasko, eh, latinetik gin uh, eskuntzetan badire artikuluak uh, izen izenetaz, uh, e, dotzenak dira izenak. Mm. Eta batzutan oso, oso lekutipi batean, erraiten aipatzen da, eta pixa bat urgunaro ez, hemen zen, hauzki haide bandu ez, behorlegin izin dute erran. Hori alzituin edo goa jasi oh, beruan, hola, segur jafiak kontuan hartu behar da. Eta jo ez hau dugu mendia, ni gorbea izia egiten bali madut, gohbea nort ez hau zen dugu hemen. Hola. hama harnak ahizzen badiar, hori dien gutiak pu hori txek ditzagen eta bestik bazterrutz.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 Euskal Irratia Euskal Irratia Euskal Irratia Euskal Irratia Ka Itximando Itximando Ka Ka Ka Ka Utsumandoka juntan eh, kolaboratzaile berri horra gitzaitziela, Gerardo Mungia deitzen da, ez izen ez edo izengoitia pintxedu, eta ebe usu egiten dugun bezala, idatzitako libru batet, baten berme, ba hainbat urtetako euskal herriko gorabeak aipatuko dutugu. Libria deitzen da haratonat, junki baten tragedia edo tragedia. Ordin eh, Gerardo Mungia pintxe egin hun. Eta beraz, eh, bon, niki hitza ahinki edo hi aurkezpen ahinki egin diat, nafartara Bai, ir, irunian eh, dute eh, sorlekia eta eh, bai, naparra naiz. Naparra bai aita, bai ama, bai familia guzia, Iruñarra gira. Bai eta nolaz eh, hiutan hogei urte dutian, dutian laster, ebe hiutan hogei urte hoien Tan, eh, Euskal Herriko hainbat bizipen sozial, politiko eta beste bizitu dutuk, eta hoikoro etzan beraz eh, ba, kasik, eh, bertxotan, libru batetan, eta atal ez atal bizipen hoi aipatuko diagu. lehen lehenik, eh, ez dakiat, zer hie bizia aipatuko diagu, mena, sarritz bezala, zer ahal hezak hie gurasuak, ze nuntiko razien? Bai, bueno, e, nik e, liburuntan e, saiatu naiz kontatzen e, ez bakarrik ene bizia, bai, bai, baizik eta inguruan ibili diren ene e, adizkideen et, bizia eta bizipenak eta, e, eta biziposak ere bai, ez? E, Frankoren garaian azita, eta e, gero ba, e, laro geikoa markada kurudel hartan e, amaitua, ez? Hori izan litzateke pizka bat denboraren mailan kontatu nahi izan dudana. Fikziotik balin badu zerbait, realitatitik hanitz? Errealitatik badu nik uste du guzi, guziz da errealitatea e, dana bizi izana izan baita, ez da ene biografia, baina bai e, ustartu edo ustartzen saiatu naiz e, ene, bizia eta inguruko aipatu e, lagunek ilan, ba, e, gora bera, gora bera guzi hoiek eta bat, bat eze, urte gora beratzu guzi hoiek, ez? Mm Eh, bai eh, politika mailan, bai sozialki mailan, eta batez ere droga inguruan ere eh, maila horretan e, sakonki pausatu naiz. ora. Ado, si elibria hartzen duk eta hire hautza eskolako hitzapenak, eskolan txartu beno lehen, ez dakiat, bon, hi kokatzeko, sozialki, hire etxekuak, gurasuak, zerzien erdaldunak dakidanez? Bai, bai, gure, gure etxea, e, fundazionean e, e, Euskara ezen ezistitzen, ez? E, aita erdalduna zen, ama baitere, Baina, bai, eh, eta gerraren ondorioz e, izan bai zen. E, zenta, e, aitatxi eta matxik e, euskaldunak beiziren ez. Baina, gerra zibila, Hispaniako gerra zibilaren ondorioz, ba, aita galdu zuen euskara, eta <laughs> nola ez, gure e-, eskolako... E, eta Iruñako giroa e, oro e, erdalduna erdalduna zen, ez? Gero bai e, e, euskaldundu euska, edo saiatu gara euskalduntzen bai e, ni neronek eta bai anaia eta familia ez baina bai gure familian e, e, euskaldu, euskalduntasunik ez eh familia langilea eh, izan da gurea, ez? eh, eh aita elektrikaria zen, eh, ama etxeko lanak e-, egiten baitzuen, eta beraz familia normala, bederen frankismoaren garai hartan familia normala zen, ez? Eta guk aitaren urratsak eh, normala zenez eh, segitu genituen eh, erran nahi dute e, anai arrebak e. nik igeltzari ene arreba maistra edo erregenta izan da eta e, eta, eta naia zurkari, zurkari edo arotza bai. Mhm. Hola. Eta beraz, bon, ofizio hoiko eski alatu edo lortu ben lehen, eskolan hasihiz eta hie libru hoi, har, e, harat honat baten tragedia, hain txusen hasten da e, hie eskola garaietik eta eskola garai hoi nolakoa zen frankismo garai bete-betean ginen, librian ikusten da, ebai, hie librian betia marazkeli bat, ikusten lagunek egin marazkeli bat, ikusten dia e, motiko andana bat, untsa herrokatuik, e, fasista agurraen egiten, eskiak kaltsatuik, eta hain onduan, eta maixua, gibelian, makil bat, hola, astintzen, badez, bada. Ordin, e, eskolako bidian deitzen duki kapitulia. E, eskola horren aipatzia, zentako beharrezkoa iduitu zaiki librian? Ba, e, mm, uste dut, e, mm, frankismoaren garaia bizi izan, Eh, genuenak, e, nik uste dute, e, markaturik daukagula gure odoletan, mm, markaturik daukagula gure buruetan e, zenbat eta zenbat sofritu genuela, ez? E, eguneroko laidoak, eguneroko e, jipoiak, naiz eta tikiak izan, eta agiz tikiak, ez? Biziki tikiak, e, zei, bos, e, zazpi urteko mutiko eta e, e neskatila ginen eta alere e, jipoitzen gintuz, gintuzten, makita, makilatzen gintuzten, e, laidatzen, e, laidotzen gintuzten, eta beraz e, hori, marka hori benetan e, suaz eginak izan dira, eta beraz e, eskolako esperientzia maltzurrura eh, grabaturik daukagu. Eta nola ez, e, liburu untan, e, eh, liburu honen astapena izan behar da eskolaren inguruan e, zer bizi izan genuen, ez? Mhm. E, guetako hasteko frankismo ez behitugu ezagutu, eta ez gielakoz e, lurande espainarean sortu, eta garai hori ere berbada gazteago behikia, agian, zer izaten, zer zen haur baten realitatia eskola hortan bon, apesak zuntiela erakasle alde batetik, beraz, mesu baketsu baten eta maitasunez betetako mesu baten igaile edo pasarazle teorian, bena bestaldetik, joik zindien, ripoituik, erraiten dian bezala, zer zen ziren, eh, eh, eguneroko bizipen hoi, zen nolaz gaski, eh, zekat? Gure eguneroko bizipena zen katesima. A, azten ginen goizian goiz a, eskolara joan eta e, lehenbiziko klasea zen katesima. Eta memoriaz ezekien, ez ezekien horri jipoia bat emanen eh, liokete. Hala zen e, gu bizi izan genuen eh, eskola. Gero bai ba, historia, geografia, baina ze historia eta ze, geografia. dana zen e, erligione inguruan kokatua. Dana zen pekatua. E, Espainiaren batasunaren kontra hitz egitea hori zen bekatua. Ez, ez, ez, zen e, e, e, ez jakitea, ez, ez, hori zen bekatua, dana zen bekatua. Eta bekatua ondoren bazen ifernua. Ez guretzako izan zen e, garai bat eta e, e, eskola bat nun eta bakarrik pentsatzen genuen ifernua hor esperoan gintuela ez, ez bertzerik, ez, e, ez, ez, ezin genuen e, e, pensatu baizik eta ifernua eta hori bai gaztigua, zeren eta makila beti prez zeukaten, bai apaizek, bai maisuek, gure kontra jotzeko, mhm. hori zen. Bena, aipatzen delaik eta e, Espainiaren bat hartzuna ikuntre etzela deuz erraitena, halaik ez posatzen jat, bost txei zazpirtetako haur batek, etzian oano Espainiaren bat hartzuna edo ezaz e, kontzientzia handik. Kontzientziarik ez, baina ba, ba, bakarrik e, eta esenplu giza e, e, e, zea historio hau kontatuko dizut. Bazen mutiko, mutiko bat, zei zazpi urtekoa, gure klasekoa, eta e, eskolara eraman zituen zei eh, e, zazpi intxaur. Eta maizuak e, eh, zorroski galdekatu zion, zer duzu mutiko e, o, oain e, zea jateko momentuntan, eta bertzea, etzekien nola erraiten den e, e, erdaraz e, intxaurrak, gal, e, arrapostu eman zion intzaurrak eta intzaurrak aipatu bakarrik eta ondoren e, lau bos ze, zeiz aplasta da e, hartu zituen. Ola, beraz e, e, erran nahi dute Espaina eta ezin ez, zen ez da aipatu ere hitz bate euskaraz. Be, bereala zigorra etortzen zitzaizun ere. Mm -hmm. Hala. e, garai hartan tripuzatzen diat, eh, basela haur andana batek eh, Euskara baizik ezakina eta ez gaztelarrak, da ez gaztelarrik, bortxan, eh, baserritik ditentzen zen gentia edo, e, hek, ordin kuskurtuik, hor nunbait, zoko batetan, mutuak eta paralitikoak bezala bizi. Ez ziren hau ez ziren hau nitz. E, guti ziren. irunian iruñan, erdalduna zen, baina inguruko herrietako E, e, giniak, bai hoiek e, euskaldunak ziren e, baziren, ez? Ba, basaburuako ibarrekoak, e, Ulzamako ibarrekoak, esteribarko e, ibarrekoak, hoiek euskaldunak ziren eta be, zinez eta benetan e, iristen ziren eskola horretara, e, oietarat, eta bai e, geratzen ziren pixka bat hola sokoraturik beti e, e gorriak e, e, pizten ziren, ez? aurpegiak pizten ziren, zenta e, maizua zea galdera bat eman eta berehala gorristen ziren, ez? Zenta espaiz, espaiz zuten ulertzen, ez? Baina benetan ez ziren haunitz, eh? guti ziren. baina sofritzen haunitz, eh? sortzen izugarri. Eta geoztakiat, eh, hau, haura, etxeat uh, eh, utzultzen da, eskolan eguna pasaturik, uh, ez dakiat, komentarioik egiten zuniena ziek gurasoei hor bizitzen zunienaz, ala hori zen posible. E, normalin e, ez, bueno, beldurrez, harturik e, e, ez, ez genuen e, komentariorik egiten, baina <laughs> maleruzik eh, nik uste dut ja, aitak eta amaik eh, ba, bazekiten eh, zer gertatzen zen eskolan eta bel, beldurraren imperioa zen ez eta neork ez e, zuen itzik egiten eta dana isilpean eta Bo, noizean bine entzuten zen, ez? E, ez dakit noren aita joan da maisuaren gana eta ez dakit e, e, lepotika hartu duela eta olakorik entzuten genuen, baina ez dakit egia zen hala ez zen. Baina ni, ba, ba bakarri badakit beldurrez bizi ginela eta uste dut e, baita ere gure aite amek beldurrez bizi ziela. Mm Erraiten da, eta adin hortan dela, bost, sei, zazpi eh, adin hortan dela eh, pertsona bat, jente bat, be barnetik garatzen. E, zea, testinguru edo kontekstu hortan bizitu den haur batek, ordian zer garatzen du bere beitan? E, agian, eta agian benetan e, e, gogorra gerta daiteke, ez? Nik, nik e, gorrotua aipade eh, dezaket. Mm-hmm. Herra, duk erreten bai. e, Erra, erra. E, e, erra, eskolari, eskola, eh, erra nion. Mm-hmm. ni, ni, beti amesten, amesten nuen, ia noiz e, jinen zitzaidan eguna eskolatik ateratzeko. Hori beti danik amestu dut, eta amala urterekin e, eh, kumplitu eta bezain laster handik nintzen eh, erabato hildurik, ez? E, a, ara, e, nik uste dut, e, e, ene kasuan bederen e, ikasi eta, eta benetan e, nuen erra. Ados, gauko sortzan utziko dugu eta Gerardo Mungia pitxe izena ekin daituko haita eta da eh, astian ikusiko zertazariko giren. Oh, oh, oh, Beti zeit badute reiteko hauek. Desa Desa ez da arreza hau, eh? ze... Itz eta putz emankizunak bere laugaren sasoina du aurten. Resiste? De? Ez alda kultura dakaguna telebista ondan. Ez algara kultura guere. Nola egan behar da? Telebista, utz, iratia, pitz. Itz eta putz, astelenetik, ostegunera, bostetatik, seietara zuekin euskal Euskal iratietan. Eta lasai, ez naiz bakarrik izanen. Joaren urteko lagunak eta beste berri batzu gehitzen dira urten. Desaceleración, vale? Vale. Hitz eta putz. Itxuman doka, itxuman Itxuman doka Itxuman, itxuman doka, itxuman doka, itxuman, Chemin de Kaka. Eran. Saharak. Jujef Karikaver et Chevarnekin. Eran Saharak, Jujef Karikaver et Eta etxe barna beti karikaber, eh? Ja, Junazten duki izena, eh? Ah, bai, nik etxonduan izena maite diat, eh, eta hoi eh, etxekiko diat. Nahi doa etxonduan uh, eh, gaisa beste gira zuiten diemen, aleike. Mhm. Untxala, mm -hmm. oliategi daitu berriuk egi ebi hau, eh? Zertako. Jandarmei hau hian bizi behiz. <laughs> Haladik, haladik. Baina sumaiteke adresan ezai eh, ikendie, hoi, Eh, eta leheneko jaltegia. Ah, ah, ah. Boa, nahi Nahirinak ez <laughs> Olar bat edar egiten duko jaltegi hortan. <laughs> Bai, bo. Ez ez, enuk harlako olar askarreta ikez. <laughs> Bo, egan zaharrer patiko giela. Eh, egin egiliai egiok. Bai, hoi aminat pentsatzen di eta judioen eta zea egiten dik. Eh, En principio bezala, eh? ¿Suin zen principio hoi? Hoi, e, judion la loa du talion duk, eh? Norbaite kostikata bat emaiten badeik, <laughs> ordaia e, arriskatzen e dik, eh? Eta hek, uh, maiten di ordaian egiti, eman ala ez dakiat. Mm mm-hmm. beti baita espada, egokiena? Ez, ez, bortxan ez, baduk eh, segure beste moienik eh, jenten hartin, eh, aitzeko. Mm-hmm frantsesez eta egiliai egiok berbalitz eta zebat atzaman, paralelo bat, frantsesezko erranetan? Hoi pur, dan pur ba, hoi bai, hoi bai, hoi klara dek, eh? Hoi bai, bai, hoi zian, eh, en ustez, mm, mm. bai. Mm -hmm. Eta hoi, nuiz, eh, ez dakiat, kumersa batetan gutuk. Hola, ez dakiat ze ustatu batetan, nul, nula elkira egiliai egiok, nula erran jaleiteke, ze kasutan? Aholki bat ahalukeke maiten, ba, ba norbaiko lukpitzar bat egin deik, eta bo, hike alde beste bat egiten, eh? hoidek ordaia berziok egin. Mm -hmm. Eta ez tipe harbeak egite utzi. Mm -hmm. Hoi, eh, Malesia, barneko Malesia batetan bermatzen den eh, e, egin, e, egin bide batek? Bai, hoidek eta frantzesean alioi egin vanzantze bat eme. Hoidek, eh? eh? Etiko ez dakiat egilei egiok, hoi, ez duk enustez, ez duk sendimentu gozo bat, eh? ahogaien holako itxaltze hoa ituzten dik. Ba, hori gure bai, eh. Hor, eti ho, ez txipitzen, Eta ho, ho, bada bilanak geho beste erantzahar bate egarra haliok doli bezain ordu bane? Ah, bai, bai, ez maitaldiz gero nahi zuiten eta geho eginik den eginituk, eta bon, hie, etxaiak e, hua untsan rogistatutik, eta bon, Mena gaizak ez dutu karren jatu ipatzen. Eh? Mm -hmm. Hoizia egin kuagzin, egiliai egiok. Zeberi eguerriko saio berria. Aktualitati adiagu barnatuko. Mundia zebai mintzatuko gia, pertsona ifamatiak edo estienekin. Eta asteoz, herrialde baten ezagutza eginen diagu. ze berri, aktualitatea ikusteko emankizun berria. Astelehenetik ostialila! Uchu, mama mandoka, uchu, mama mandoka, uchu, mama mandoka, euskal irratiak, euskal irratiak, euskal irratiak, euskal irratiak. Utsumandoka saio juntan leho berri bat idekiko dugula igan uh, eh, urtian, ena txamendik kantagintza joratugunian gunean, eta kantuz kantu garai kantoia sortuik izan zen garaieko errealitate, uskal, ipar euskal herriko errealitatea ilotu ginen, eta hoaikuan berildotik berlantua eginen dugu, baina Daniel Landartekin. Daniel Landart arratsalde hon, eta hasteko eskerrak, guek mitai baietza emanik. Arratxaldeon. Hiri eta entzule guzieri. Ordian, Daniel Landart eh, ba, badakigu e, eh, kantagintza, olerki, literatura, hotz eh, idatz lan netan goiti eta behea beti jauntzi diala, e, seme, nuntik edo nula sartu zaik, e, gaiten da, zizpiota, hola, e, lumaen egarteko. Ba, lehenik egan behar diat, e, eh, sortuan naizela, eta laborari semea. Eta aitak nahiko zukeela, biztan da, laborari izan indaina. Nik ez duen eh, amestetainoko eh, gogorik, eta bereziki ez duen osagarrerik. Tipi-tipitik, bulajetako aulezia batekin sorturik, ba beti eria izan nahi naiz. Hamesta heria eria nun, kolegioara joan intzelarik, ez ikasketak segitu gari izan, amika urtetan, gero hamala urte hartio etxean egon, eta berri zasin intzelarik hamala urtetan, orduan ere, enintzen kapable, ba, ofizio baten ikasteko. Orduan, baiorerat eh, eta gertatu zautan xantza izigarria. E, eh, azpaneko koregioko zuzendaria zera Pierre Chariton, Pierre Chariton eitzen ginuela, gure superiora, eta hak jakin zuela, bai honako enprimeria batean, aprendiz bat sekatzen zutela. Eta hain txusen, enprimeria hartan kaseta bat ba-, bazen, kaseta lariekin, eta biztan da, e, eh, dezat izigarriko aldaketa izan zela, laborari mundutik eta kaseta, e, kaseta egiten zen enprimeria batean sartzea, eta han aprendiz bezala, ba, hasi nintzen, peska bat, desafio bat bezala, behar nuela, e, nik ere, entxeatu, kapable nintzarez izkiriatzerat. Desafio bat izan zen. Eta ez nintzen alfabetizatua eskoraz, beraz, frantsesez hasi nintzen, ere artikulu txoen ikust, e, egiten. Eta orduan, beste atxemanuen irriarturuti apesa, baita ere nahbaitz, bikario generala, eta hek ikustearekin artikulutxo batzu egiten ituela frantsesez, ba alfabeti, eh, alfabetizatu ninduten eskuaraz, eta jola hasi nintzen, desafio bat bezala eskuaraz izkiriatzen, nuen, eh, dut, eh, borondate jauntiarekin, bainan eh, itxu mila behatzion eta irotro eta hiruan, orduan hamaz azpi urte, urte nituen. Eta xantza bat okandut, ba, e, goizik hasi nintzela izkiriatzen, eta zeri esker, ani jende, Euskal Munduko ani jende eskualtzale ezagutu nituela. Eta denbora berean, ba, urte bat edo bi urte tago, sartu nintzen enbata mogimenduan. Eta han ere, ba, enbatan ere zat, hango hantziren presunak, eta denak nibaino biziki e, eskolatuagoak, etzen funtzean biziki behar, ba, heieri esker eta enbatan ere zat, eskola bat izan zen, eta beraz, ba, gazte gazterik, bai euskal zale, bai abertzale bihurtu nintzen. Mhm. Errandek eta e, lafite iesker kambiatu hintzala munduz, edo xerriton iesker kambiatu hintzala munduz, erren ahi behitan, suposatzen diat, baserri, laborari, realitatetik, ba, imprimategiko mundu horta, e, zer ze borta zabaltu zeian, zertan izan zen aldaketa? Sardetik idatzi alat zer da aldaketa? Harri garria, harri garria, zeren horren buru e, ez bainuen amalau amabostortez nire donostidiko mundua bezik e, ezagutu, eta laborari mundua, kanpoa e, laborari, eta eta nola etxaldearen jabe ginen, ba, nagusi espiritu bat, nahiz eta hauja izan, oraino, nagusi eta gure gein izaiteko gauza hori. Aldiz, imprimerian, lau goizetik aratz, murru, lau murruren artean, iguzkirik ikusi gabe, burrumba hondiarekin, eta e, e, aldeat, goizitik aldak aldaketa izigarria, eta lang, langileen artean, eta eta ere, e, eh, azpimaratuko dutana, zeren biziki importanta bitzen, denak, Frantxe mandak, eran nahi behita, ez zela euskeda hiz bat entzuten, gu ni ordu hartio, doztin, eta bezki gure familian, hiz bat ez ginu erarik entzuten, dena es, den dena eskuaraz egiten zelarik. Alta, aitatxi, Izan zen eh, amalaueko gerla egina zuen, eta bizikusian eh, frantses eh, banderaren ere maikarde izan zen, aita halaber, begona bitzen bost urte Alemanian, baina eskuara bezik etzen entzuten, baina naturalki, naturalki. Frantsesik izan ez balizu zela, nik biztan da eskolan entzuten nuen, eta gaztikatua izan nintzen e, eh, mm, frantxe eh, e, eh, bintzaturik, punitua, bainan e, beste Eta horra nun, bai honan, enprimeria hortan, doidoia gizon batek zonbeititz, zonbeititz, bazazkien eskuaraz, bainan beste guziak frantximent itxasoan txartzea. Eta salbatu ninduena, haintxusen, bai Pierre eh, Narbaitz eh, Kalondiak, orduan bikario general zenar, eta emazten zat eh, egun mm, barkatu bilabetetarik etxeak aseta egiten zuen ezagutu nuen, baita ere irriakturiti eta hek eman e, kuraia eskuaraz izkidiatzeko. Eta hola hasi nintzen, eta gero, nire lehen poemaak eh, poemak edo gogo eta txoak edo, herria astekadian agertu nituen. Mhm. Errandik eta e, jente hoiak esker Euskararen mundialat berriz sartu ahal izan hintzala, zer zen eh, bat batian frantses hütsaen zutiak, hainbeste uenez, hainbeste egunez, traumatizma bat behitzen, hi adinetako motil gaztia entzat edo zer? Ez traumatiz, ez eh, traumatiz, ez, eh, nuen eh, frantzisa, baina han, e, euskal naiz ez zen kontzientziarik euskaldun tasuna, zedo, naturalki euskaldunak girenak, ba, sartu, sartu nintzen, izi frantses mundu batean arrotzaz izaidana, hala ere. Zaren eskolan, doztiko eskolan, frantsesa zuten bali magin eta hola, ba ez ginuen gara jartan edo behar bada Ba, mabi urte edo sartu zen lehen aldikoz gure etxean e, mm, bat, egan behirati bat, frantzese ez da izena eta hola, baina argunt eskuaraz, bintzogine eskuaraz, den dena eskuaraz, eta han dena frantzese ez da horrek hunkin induen, bai, duda igabe, duda igabe, duda igabe. Eta, han besteta ino nun, mm, hastapen, hastapen hartan, alako ahalge bat, benen ere, benen batzuk, eta nitaz uh, trofatzen ziren, deitzen inoten leptibazk. Enintzen eh, Daniel, ez Landart deitzen, leptibazk. Eta gero, jakintzutelarik enbatan sartu nintzela, gana bita abertzale mohimendu batean, eta bat, joazen eh, argien eta bat baina nire eh, eh, eskualdunen kontrako azkenean, ez nintuen gehiago ble, le petit bask deitzen, baizik eta le sal bask. Le sal bask. Eta gauza berakten zen, sala e, e, le sal bask. Hori, bakar bat zen, eta aitzina bat postu postu importante bat, gure, gure burua zen, eta harkilo zara bat. Hanbez ino nun, e, eh, matala zeman ginuelarik e, teatuan, hori zen antzerki bat, beraz, e, euska, e, hamazazpi jokolarik eman ginuela, talde diferentekuek eta, eta orduan beste eta ino importanta izan zen antzerki horretan parte hartzia et lakzabalen antzerki bat zen, matalaz, irurgoita sortzian eman ginuela, eta biharamunea, ez biharamunea, baina, zomet eh, asteren buruan berriz deitu ninduelalik zalo bazk, hor dian eh, errebultatu nintzen, eta erran ez duela onartzen, e, hola uba bezen garbiar nintzala edo garbiago. Eta geroztik ez duzekulan nahitu, baina hola zen gido hori. Bai. Eta diferentzia izan zen, jakintzuelarik ni enbatakoa nintzela. Orduartio le lepeti bazk nintzen, eta orduan lezalo bazk. Hoi, eh, kolonialista baten eh, hizkuntza da, kai? ja, do, eh, eh, errealki, bai, hola da, ba, ba, bai. Eta funtsian, funtsian eskualdunak, eta eh, koloni, bai, kolonia bat bezala kontxeratua ginen, eh, dudai gabe, kol, kol, bai, ba, bai, bai, bai. bai. Haleike harri gariat, kolako bat, e, pentsatzen delaik, hor, hiutan hoita sei zazpi sortzi ingu horretan gutuk, eh, mugimentu abertzalia doi, doi, doi, doi, doi, aloratzen baizik etzia hasik, etzia arrisku handik ekarten frantzian bat harzunai, eta haleike kolako herra edo goroto edo amorua bazian unbait. Bai, bai, bai, hori dudai gabe eta biziki bai hasibitzen ale enbata eta haren ideiak eta ba bertsale ideiak eh, zabaltzen eta gamer da ere E, Algeriako gerlaren eh, eh, ondoko urtiak zirela, eta Algeriako gerlak ere, bon, ba, Algeriak aldurik eta jenden izbiru hori ez zutela haize ietxi, bazen eh, emengo eskualegian eta eskualdunak ere oa ezen parte hartu zutenak, eta hola, nahiz nik ez dutan ezagutu, baina e, eta egia da, e, zinez e, eskualdunak, bai, folkloristak, eta ba, ba, jende bezu, baina gero, Euskaldun abertzaletasun hori kontzientziari hartzearekin eta gauzak biziki aldatu ziren. Eman ezagun, biarritzeko um, gambeta uh, eh, plaza hortan, ba, aldeat, udan eta ikurinez bete-betea zen. Eta gero ikurinak, Euskal Banderak, hartu duelarik zentzu e-, errealki bere egiazko Eh, zentzua, e, politikoa, Euskaldunen eh, bandera, orduan kendu dizituzten, beraz eh, denak, denak kendu. Eta beraz, aldaketa hori guzietan, astapenetik, eh, ho, ho, parte hartu dut, nahi hori bozu. Egen ebita, eh, Euskal Kontzientzia horren izan zen lehen agutik ere, lafitekin eta aintzina mugimenduan eta hola, benan hala ere, enbata izan zen, eh, bat zinez gauzak eh, aldatu zituen, aldatu eta salatu. E, eta et, e, hanbeste eskualdun joaten zirenak Parisera torte guziz irurogoian bimila edo joiten zirela, eta hori guziak gure, gure gogoetetan zire, langabezia, e, erriaren ustea, eta beraz, ba, bai bai beste e, niaurek, beraz, hor, errealki, e, bizi gauzetarik, hasi nintzen, ene testuen izkiriatzen, eta e, hastapenean ziren de, eh, poesia batzu, edo gogo eta batzu, eta gero, gertatu zen, ba, eh, bat handiedu alde zagutu nuela, eta ene poesiak bilakatu ziren kantu. E, zea, e, antiedualden garaietat eta egobien garaietat eh, eta jinaitzin azken-azken ohar bat e, imprimategia e, eh, fantasiatu edo fantasmatu ideien sorzale izan den tresneia bat bezala alde hortatik e, ofizio berri horrek imprimatziak eta ideien zabaltzeko bortabate izan duk lana berez, alez bortxan? Ah, dudari gabe dudari gabe enpremerian sartzeko partez e, beste edozoin e, edozoin tokitan sartu banintz, Menan han gertatu zen, egun guziz kaseta bat agertzen zela. Eta beraz, egun guziz, lau hori aldeetako, lau... Zuintzen, parka? Koto bazko Koto, bazko, koto bazko Eta baziren, hiru edo lau E, kaseta mota, e, bai honan, egun guziz agertzen zirenak bai, eta biarritze egiten zutenak. Orduan, zidu estek ez zuen orain noko indarra hartua, apantziaik ere, ez eta bazke kler ere zen sortua, eta beraz bazen koto bazke e, guk e, gure enpreberian ateratzen zena, Kotobazko eta biarritz zuar. Eta horien horren zuzendaria zen eta nangusia Jean Garat eh, Jean Garrat medikoa zena, legist, baina e, kaseta, eta artikuluak egiteko, ikadarriko errestasuna bat zuena. Gero bazen beste bat, le courrier, hori le baron de l'épée, zen orkoz euh, burua, lafitek deitzen zion manez espata, le baron Jean de Lepe, manez espata, eta bazen beste bat, le izenekoa. Nik hirukaseta horiek ezakotu ditut, eta nola orduan postak basen goizez eta aratsaldez e, eh, etxetara ematen zituen, ba, koto bazko zuak, egan abita, ateratzen zen, eta jendek atxaldetan e, errez ebitzen zuten, bi itzuli bai, eh, baitziren, eta er, er, erosten altzen ere, kiosketan biztan da. Eta beraz, egun guziz, kaseta, batian, kaseta baten irakurtziak, ba, eman zautan, irakurtzeko Eh, guti, gutizia, eta nola usu eh, eri, eriz etxean egon behar duen, oean, ama bostegunetara ino batzuetan sukagarekin, eta, eta orduan hasi nintzen irakurtzen irakurtzen eta irakurtzeak nau, salbatu dudari gabe, zeren eh, ez, dut eskolarik, beraz, e, hola, e, irakur, irakurriz, irakurriz, bai kasetak, bai, eh, bai liburuak, bai frantsesez, bai eskolaraz, eta hola dintzen, beraz, poliki-poliki hasi mm, Euskal Giltza meheziki lan egiten. zertan urentzen den, aste juntako gue utsumandoka, eskerrak gue kolaboratza lehi, izan Charles Bidegain, izan Juge Echebarne, izan Gerardo Mungia Pintxe, ala Daniel Landa hartu hartzen zide denak arrak dutu kumita hoietan, bena sin diosiet halak eginen dutu emeek edo Andre eta emazteike, ben artia ukendezaten gue utsumandoka juntan urtian kursin, bena hatsare juntan, ez wanukuan. Ba Geho, agertuko zaizkula, espantxa dut pu, ale, mila pot, izan zaparta, e, izan leher eta zaparta egin arte zoriontsu, eta, eta, eta, beste behin bat arte, atiatia, mm, mm, mm.